Dievs ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. gadsimta mistiķa Avils Terēze. It visā, kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzējumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, Māsa Meinārda. vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Ir 14 un 4 minūtes. Tu klausies rādījumā arī Latviju, un šis ir rādījums vienkārši un mierīgi. Un tā kā jau pirms mirklīša dzirdēju šeit studijā, esmu es, māsa Meinarda. Un tāpat kā uh, katru otrdienu arī šodien, man patiešām ir ļoti liels uh, prieks uh, ar tevi klausītāji tikties, un vēl jau vairāk šajā, nu patiesi burvīgajā, siltajā, saulainajā uh, rudens dienā, Tā ir tāda, nu, manuprāt, milzīga dieva dāvana, ka šajā dienā, kad mēs runāsim par cilvēka atvērtību uz Dievu. Viņš mums ir dāvājis tik skaistu laiku, kurš pats par sevi jau liekas viņu slavēt un viņu <laughs> ieraudzīt, vismaz man tā šķiet, bet par visu pēc kārtas. Tātad vēlreiz šīs dienas raidījuma tēma ir cilvēka atvērtība uz Dievu. Un klausītāji, es patiešām ļoti priecāšos, ja tu padalīsies ar savām pārdomām, uh, E, par to, kā tu saproti šo cilvēku atvērtību uz Dievu, vai tā <laughs> vispār ir iespējama, kā tā izpaužās, e, vai tu esi pieredzējis, piemēram, man tagad ienāca doma tāda prātā, piemēram, e, situācija, kad kāds cilvēks, kas ļoti ilgi neko nav gribējis par Dievu dzirdēt, un pēkšņi viņš sāk jautāt vai interesēties. Varbūt tev ir vēl kāda cita pieredze, nu, lai es te neteiktu priekšā, tad patiešām tu esi aicināts zvanīt uz studiju vai uzrakstīt īsiņu. Es tūlīt nosaukšu arī tālruņa numurs, bet kāpēc to darīt, kāpēc rakstīt vai kāpēc zvanīt? Tāpēc, ka mēs esam viens priekš otra patiešām liecinieki. Mēs esam dieva doti viens otram, kā dāvanas. Reizē mēs dodam tādu <laughs> tiešām labu liecību, tīpaši tiem, kas mums ir vistuvāk, ar kuriem mēs visbiežāk sastopamies. Reizē mums tas neizdodas. Nu, ko darīt? Cilvēki mēs esam. Tātad es aicinu tevi dalīties. E, tēma cilvēka atvērtību uz Dievu un tālruņa numurs ir e, izziņām un WhatsApp ziņām būs 2 e, 667 272 un, uh, lai varētu piezvanīt, 67 969 131. Tātad mēs runāsim šodien par uh, cilvēku atvērtību uz Dievu. Un te uh, pašā sākumā uh, protams, ir ļoti būtiski apzināties, saprast, ka jebkurā gadījumā mana ticība ir atbilde Dievam. Eh, es ļoti bieži savā dzīvē, it īpaši eh, katehēzēs pieaugušajiem, to esmu sacējusi, un tiešām <laughs> vēlos atkārtot arī šodien, ka mm, pat ja man eh, kā cilvēkam liekas, jā, es tagad esmu piedzīvojis atgriešanos, es esmu atgriezies, es kaut ko tur esmu izdarījis, vai ne, tad jāsaka man <laughs> uzreiz, ka tā visticamāk ir dieva dāvana. Ka viņš pirmais tevi ir uzrunājis, viņš pirmais tevi ir pieskāries, viņš kaut kādā veidā ir atradis to tādu tavu, uh, <laughs> nu es negribu teikt vājo punktu, varbūt drīzāk tādu jūtīgāko vietu, kurai pieskarties, lai tu sākt viņu meklēt, sākt viņam atbildēt. Mūsu rīcība, mūsu darbošanās vienmēr jau ir kā izvēle. Un it īpaši ar pieaugušiem cilvēkiem runājot, tad, kad viņi tā kā atskatās savā dzīvē atpakaļ, tad ierauga, ka tādu pieskārienu ir bijis vairāk ka tas pateicoties kuram viņi ir e, atgriezušies, nu tā kā mēs to tehniski <laughs> saucam par atgriešanos, vai ne? E, tas nav bijis e, vienīgais, ka ir bijuši šie dievu pieskārieni ātrāk, bet ir kaut kāds iemesls, daži dažādi viņi var būt, tagad viņus te neizķidāsim, bet, nu, iepriekš cilvēks nav atsaucies uz to, ko Dievs viņam ir piedāvājis, jeb pašu sevi, vai ne? Lūk, tātad e, ļoti svarīgi ir saprast, ka, ka mm, tas, ko mēs darām, ir šī mūsu atbilde, un katehisms mums, e, tātad, ja kāds vēlās vēlāk pārlasīt, pārdomāt e, vēl vairāk to, ko mēs runāsim, tas šodien ir no pašām pirmajām katehisma uh, sadaļā, pirmajā sadaļā, sākot ar 27. punktu. Es tā varbūt nesaukšu katru reizi, kurā punktā mēs ieskatāmies, bet, ja kādu interesē, tad var skatīties no 27 uz priekšu. Pēc idejas <laughs> un vispār pēc cilvēka būtības tās ilgas pēc Dieva – Mm, ir mūsu sirdī ierakstīts. Viņas tur ir klātesošas. Ir dažādi veidi, kā mēs mēģinām e, savu, e, savas tās ilgas a, piepildīt. Ir dažādi veidi, kā mēs meklējam, kā savu badu remdēt. <laughs> Tā to arī varam nosaukt. Bet e, pilnībā, pilnībā mēs nekad to nesasniegsim, ja e, Dievs nebūs priekš manis tas, tā svarīgākā dāvana. E, atceros eh, arī kādreiz ar, ar eh, bērniem mēs esam veikuši uzdevumus par mm, vērtībām, par to, kas tev ir ļoti svarīgs dzīvē, eh, kas tev ir būtisks, un, protams, ja jau mās Menardi jautā vai, vai priesteris jautā, tad, protams, ka pirmajā vietā ir jāliek Dievs, un tad uh, es diezgan bieži to esmu uh, teikusi bērniem un arī pieaugušajiem, ka uh, mm, Dievu nevar likt pirmajā vietā. Tas nav mans izgudrojums. Es to pati dzirdēju no kāda ļoti saprātīga cilvēka. <laughs> Tad tas nav, tā nav mm, mana oriģinālā ideja. E, tātad, ka Dievu nevar likt pirmajā vietā. Un pirmajā mirklī var likties bāts, nu <laughs> kas par muļķībām, kas tad cits var būt pirmajā vietā. Un atbilde ir ļoti vienkārša. E, ja mēs noliekam Dievu pirmajā vietā, pēc tam otrajā, tur pieņemsim, tur ir ģimene vai izglītība vai vēl kaut kas, tad uh, es pieļauju tā, e, to, ka e, šīs te um, vērtības, šīs svarīgās lietas, kuras es esmu sarindojusi vai sarindojusi konkrētā secībā, ka viņas kaut kādā brīdī sāk mainīties vietām, ne? tur, nezinu, bērni izaug un viņi paiet tā kā uz uz, uz mazāk svarīgu vietu vai Piemēram, cilvēks aiziet pensijā, līdz ar to darba lietas aiziet citā vietā un tā tālāk un tā tālāk. Un traģēdija, man liekas, <laughs> traģēdija ir tad, ja arī dievu, attiecības ar viņu mēs kaut kādā mirklī sākam mētāt pa to mūsu vērtību hierarhiju, pa tiem, pa, pa tiem pakāpieniem. Un tā, tas risinājums ir tāds, ka, nu, ja mēs iedomājamies tagad, piemēram, olimpisko piedestālu vai vienalga kaut kā tur sacensību piedestālu, ka tur ir pirmā, otrā, trešā vieta, tad varam iztēloties tādu kā <laughs> no nu, varavīksnes tiltu pāri, pāri šim piedestālam un ka uz šī, uz šī varavīksnes tiltu mums ir rakstīts Dievs, apsolījuma Dievs, Dievs, kurš nemainās, kurš ir uzticīgs saviem solījumiem, kurš ir žālsirdīgs mūžīgi un tā tālāk un tā tālāk, ka viņš ir patstāvīgi šajā savā vietā. Un ja viņš patstāvīgi būs savā vietā, tātad pāri pārsam visam, par visām tām svarīgajām lietām, kas man ir, tad arī visas pārējās lietas nostāsies attiecīgi pareizajās vietās. Ļoti, manuprāt, ļoti tāda būtiska doma, kuru ir vērts paturēt prātā, pie kuras ir vērts atgriezties, uh, E, Nu, un arī sev <laughs> varbūt veikt tādu sirdsapziņas izmeklēšanu, paskatīties, kā tas izskatās manā šī brīža konkrētajā situācijā, kurā es esmu. Tātad ilgas pēc Dieva mūsos ir ierakstītas – Kāpēc? Tāpēc, ka mēs <laughs> no viņa nākam, vai ne? Vai mēs gribam, vai mēs negribam, vai mēs to atzīstam, vai neatzīstam, pieņemam vai nepieņemam, viņš ir mūsos, ne? Un noteikti ir tas ļoti <laughs> populārais pazīstamais citāts no Augustīna, ka ilgi tev meklēja, vai ne, bet tu biji tik tū. Šajā pašā 27. katehisma punktā eh, mēs atrodam arī citātu no uh, eh, Gaudijumets Pes. Nu, tie, kas uzmanīgi seko līdzi priesteru katehēzēm, <laughs> tad jūs zinat, ka uh, tās Jānis ir uh, kopā ar klausītājiem sācis lasīt otrā Vatikāna koncila dokumentus, un viens no viņiem, tātad pastorālā konstitūcija Gaudijumets Pes, 19. punktā uh, mēs lasām cilvēka cieņas viscēlākais aspekts meklējams viņa aicinājumā uz vienotību ar Dievu. <laughs> ja godīgi, mēs jau varētu tagad ieslēgt meditatīvu mūziku un atlikušo pusstundu, <laughs> piemēram, no šī redzījuma, vienkārši pārdomāt šo vienu teikumu. Ka cilvēka cieņas viscēlākais aspekts meklējams viņa aicinājumā uz vienotību ar Dievu. Man varbūt sarežģīti ieraudzīt šo cēlumu kādā cilvēkā, kas man krīt uz nerviem, kas mani kaitina, kas man neatbilst, kas man nepatīk. Ir tik daudz situācijas. Nu, es pieļauju, ka ir cilvēki, kuri ir tiešām jau svēti un kuri tādas lietas nepiedzīvo, bet uh, es domāju, ka lielākā daļa no mums ar to saskarās, uh, izmeklējot savu sirdsapziņu, pārdomājot savu dzīvi. Nav mums viegli to ieraudzīt. Un, uh, es tā pieļauju, ka, ka tas iemesls, kāpēc mums nav to mm, aicinājuma cēlumu, skaistumu otrā cilvēkā viegli ieraudzīt, tāpēc, ka varbūt mēs līdz galam neesam ieraudzījuši sava e, dieva bērna aicinājumu. Sava e, aicinājuma cēlumu, kas es esmu, jo tikai tāda, ka es tā tiešām <laughs> līdz gruntei, līdz uh, kauls smadzenēm uh, piedzīvoju, saprotu, kas es esmu, tad arī man uz tiem citiem cilvēkiem ir uh, vieglāk raucīties, vieglāk šo cēlumu arī viņos pamanīt. Un uh, šajā pašā citātā no Gādījumētas pēc mēs tālāk arī uh, redzam, lasam, uh, jo cilvēks eksistē tikai tādēļ, ka Dievs viņu ir radījis aiz mīlestības un tāpat aiz mīlestības nepārtraukti uztur esamībā. Tātad Dieva mīlestības radīti un viņa mīlestības uzturēti esamībā. Un tas nav nekāds niegs. Mēs esam tā mm, nu, novazājuši, nodrāzuši šos jēdzienus, šos, eh, nu, nevis jēdzienus, bet patiesības, <laughs> ka Dievs ir mīlestība, ka Dievs visu uztur, ka viņš ir radījis manais mīlestības. Mēs tā to esam novazājuši, ka, man liekas, mēs diezgan reti, mm, nu tā, iedziļinamies šajās frāzēs. Tāpēc es vēlreiz saku, ja kāds vēlas pārlasīt, tad eh, Katehisma 27. punkts vai arī, ja ir Vatikāna otrā koncila dokumenti, tad gadimets pēc 19. punkts. Nu, un mēs uh, soļosim uh, tālāk. Mm. Vienlaikus ir svarīgi arī saprast, ka tad, tad Dievs mums ir radījis aiz mīlestības, viņš arī visu laiku ir klātesošs manā dzīvē, mm, savā mīlestībā, bet vienlaikus uh, viņš ir devis brīvību. <laughs> Un tieši tagad pagājušajā svētdienā bija nodarbība svētdienas skolā ar bērniem par iecimto grēku, un mēs tur runājam par to, kas ir tas dārs, kas ir šie cilvēki, un uz ko balstās īstenībā viņu grēks, un tad nonā, nonācām līdz lepnībai un nepaklausībai, un tad viens puišels, bet tiešām tu vajadzēja redzēt <laughs> tādām lielām, lielām brūnām acīm. Viņš tā pieceļās un izstiepas visā garumā un saka, māsa, bet kāpēc? Bet kāpēc tad Dievs tiem cilvēkiem deva to brīvību? Kāpēc, kāpēc viņiem vajadzēja to koku tur tajā dārza vidū? Nu, <laughs> kā tev liekas klausītāji, kāpēc vajadzēja? Nu jā, citādi tās nebūtu mīlestības attiecības ja Dievs būtu piespiedis man darīt to, ko viņš grib, ja es nevarētu izvēlēties, ko tad es gribu. Ja mīl, tad ir jāļauj otram cilvēkam, un šajā gadījumā Dieva attiecībās arī ar cilvēku, viņš ļauj mums būt brīviem, ļauj mums izvēlēties, ļauj mums e, kaut ko pieņemt vai atmest. Ne? Un e, katehismas 29. punktā mums arī saka, ka šo intīmo un vitālo saiti, kas Dievu vieno ar cilvēku, cilvēks var, un te ir trīs dažādas lietas nosauktas, var aizmirst, var nepazīt vai pat tīši noraidīt. Var aizmirst. Es domāju, ka to <laughs> mums nav ā, sarežģīti saprast, un te es arī kā, <laughs> tiešām kā svētdienas skolas skolotājs ar gan ilgu stāžu var teikt, ka tās tiešām uh, Ah, svētdienas skolas skolotājiem ir liels sirds sāpes, kad tu sagatavo kārtējo bērnu grupu, un pēc tam baznīcā, nu labi, jā, uz Ziemassvētkiem, uz Lieldienām viņus ieraugi, eh, <laughs> nu sliktākajā gadījumā, eh, tad, kad viņi atnāk nākamo reizi jau gatavoties laulībām. Tā tiešām ir tāda um, problēma. Uh, Mm, un lielā mērā, protams, ka tas ir atkarīgs no ģimenes, bet ne par to šodien runā. Runa par to, ka cilvēks šo saiti, kas viņu vieno ar Dievu, var aizmirst. Savā brīvībā Dievs mums ir devis šo brīvību, ka mēs varam par viņu aizmirst, jā. Bet viņš nepārstāja mūs mīlēt. Tas gan ir tāda, tā ir tāda ārkārtīgi būtiska piebilde, ko mums nevajadzētu aizmirst. Otra lieta, otrs darbības vārds šajā 29. punktā – nepazīt – Var likties, ka mēs dzīvojam 21. gadsimtā Eiropā, mm, nu, vismaz mums tā šķiet, ka mēs dzīvojam Eiropā, <laughs> bet uh, man arī patiešām ir nācies sastapties ar cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu. Un nevis tā, ka viņi nepazītu, kāds patiešām <laughs> Dievs ir, bet ka viņi tiešām nav dzirdējuši ne par Jēzu, ne par um, dieva pestīšanu, ne par krustu. Viņi pieņem to kā normu, ka ir tādas baznīcas, ir tur kaut kādas tādas dīvainas ēkas, bet viņi nekad to nu, paši nav interesējušies, neviens to viņiem nav uh, iedevis ģimenē, nu, un tā viņi dzīvo arī tālāk. Nu, var nepazīt. Nu, bet trešais darbības vārds vai pat tīši noraidīt. Nu, tas jau ir uh, nopietnāks solis, uh, Es gan te izšķirtu tādas eh, <laughs> noraidīšanu īsti līdz galam neapzinoties, ko tu dari, un šo noraidīšanu, ka cilvēks tiešām absolūti apzināti. Viņš zina, piemēram, ko baznīca māca, viņš zina baušļus, <laughs> viņš zina, nu, kas viņam būtu jādara, kas ir tas pareizais, un viņš tiešām speciāli to nedara. Ne? Uh, nu ko, nu, izvēle mums ir, brīvība mums ir dota, mēs varam to izdarīt. Tikai tāpat kā labi vecāki, kuri <laughs> nekad nepamet savu bērnu, neatkar, neatkarīgi no tā, kas ar viņiem tur notiek, kāda viņi kļūst, tāpat arī Dievs. Viņš jau mūs nepamet tajā brīdī, kad mēs viņu uh, Eh, noraidām, tīši noraidām. Eh, Katehisms arī saka, ka, eh, ka iemesls, kāpēc cilvēks tā rīkojās, var būt ļoti dažāds. Nu, piemēram, sacēlšanās pret to, ka pasaulē ir ļaunums, vienaldzība, mm, nu, rūpes par pasaulīgām lietām, nu, patiešām tie <laughs> dažādie darbi un lietas, kas cilvēkiem pasaulē ir jāizdara, viņas ļoti bieži tā absorbē. Es domāju, ka mēs katrs to zinām, ka, nu jā, ja mēs neesam Dievu nolikuši tajā varavīksnes lokā, tajā pašā augstākajā vietā, jeb drīzāk vietā pāri visām, un tad eh, mums noteikti kaut kad tādā situācijā varam nonākt. Ne? Mm. Bet tajā pašā laikā ir svarīgi atcerēties eh, to, ko mēs lasām, piemēram, 105. psalmā, eh, kur ir teikts, lai priecājas to sirds, kuri meklē Dievu. Jā, es varu Ehm, kaut kādā mirklī nomaldīties, bet saglabāt sevī šo pārliecību, ka e, Dievs mani meklē, un ja es e, meklēju atpakaļ ceļu pie viņa, viņš man to nekad nelieks. Un nu, tikai jāpastiep rokas, tā kā bērnam, ne? <clears throat> Un vienlaikus ir jāsaprot arī tas, ka e, šī... Mm, dieva meklēšana no mums pieprasa arī, un te arī būs, te nebūs trīs darbības <laughs> vārdi, bet te būs tādi trīs, trīs nu, es varētu teikt tādi uzdevumi, kas mums tiek uzdoti, lai mēs varētu to darīt. Tad, tad meklēt Dievu, pieņemt viņu. Pirmkārt ir nepieciešama prāta piepūle, ir nepieciešama taisna gribas spēja, tātad eh, godīga gribas spēja, un, eh, jeb to var saukt arī par taisnu sirdi, un ir nepieciešama arī citu cilvēku liecība. Eh, pirmais tātad ir prāta piepūle. Ir būtiski, ka es meklējot Dievu, es meklēju arī labu, skaidru barību. Es jau esmu to nevienu reizi vien teikusi, <laughs> bet es varu vēl, vēl vienu reizi šodien atkārtot, ka ieejot mūsdienu grāmatnīcās, pat ne kristīgajā grāmatnīcā, vienalga kādā no lielajie, lielo, grāmatni, lielo grāmatnīcu tīkliem, kā, ko es tagad... Tātad <laughs> vienalga, ieejot kādā grāmatnīcā, ja tīpaši tajās lielajās, mēs visticamāk atradīsim plauktu ar nosaukumu garīgā literatūra un um, jāsaprot, ka tajā plauktā būs viss sākot no austrumu reliģijām, misticisma, maģijas, tur būs ķīsēlis pēc pilnas programmas. Ir jāskatās, kas ir tas, ar ko es sev baroju. Šodien, piemēram, <laughs> man šeit nav priekšā nevienas citas grāmatas, izņemot katehismu un svētos rakstus. Citējas arī Vatikāna otrā koncila dokuments, un tās, tās ir grāmatas, no kurām smeļoties, mēs nu, visticamāk, ka tiešām ieguldam nu, tādu kārtīgu <laughs> prātu piepūli, tāpēc, ka tā nav viegla literatūra, ir jāpiepūlās, lai pārdomātu, un varbūt tāpēc ir svarīgi neēst daudz, <laughs> ņemt pa drusciņai, pa vienam, diviem punktiem, pa kādai domai, Mm, tā kā es jau šodien pašā sākumā sāku, ka pietiek izlas, reizēm pietiek izlasīt vienu teikumu, un tev jau ir eh, tēma pārdomām meditācijai, ne? un nevajag tad skriet tālāk. Eh, otra lieta – taisna gribas spēja, jeb taisna sirds. Tātad um, ehm, prast pieņemt arī to, ka es, eh, cilvēks, varu kļūdīties – Ehm, ka man ir ehm, iespējams jāmaina kaut kādas savas, savas skatējums, eh, tad, tad ir, ir jābūt tādai mm, eh, gatavībai eh, pieņemt to ehm, mācību, to barību, kuru Dievs man vēlas dot. Ne? E, mēs, diemžēl, dzīvojam laikmetā, kad ļoti populārs ir šis sauklis, ka katram savu patiesību, katram sava taisnība, un līdz ar to jebkurš, kurš, kurš Mm, nezinu, pabeidzis kādu vienu kursu, e, kaut, kā, kaut kur ir tur drusku pamācējies, viņš uzskata sev par nu, tādu pietiekoši izglītot vai pietiekoši e, noformēt, lai viņš jau varētu sludināt citiem. Da vienalga, ko es nerunāju šeit tikai par kristīgo mācību, bet <laughs> par visu kaut ko. Ne, par kauču kļūt var ļoti ātri. E, pavisam īsti tas kurs ir, kurš ir jāpabeidz. E, Nu, es neesmu savu brāļu tiesātājs un neesmu savu brāļa, mm, tur, nezinu, at, nu, es esmu atbildīga par savu brāli, jā, protams, ja viņš maldās, bet uh, tiesāt gan es neesmu. Mm, tas nav mans uzdevums uh, tiesāt tiesāšanu atstāsim Dievam, bet e, tātad svarīgi ir, ka es esmu gatavs arī atzīt, ka es esmu maldījies, ka es esmu kļūdījies, ka es kaut ko neesmu īsti līdz galam e, sapratis vai pareizi sapratis. Ne? Un trešā lieta, kuru e, mums šeit katehisms e, nosauc, ir e, citu cilvēku liecību. Ļoti svarīga tātad šajos dieva meklējumos ir arī a, citu cilvēku liecība. <laughs> Tāpēc es vēlreiz klausītāju tev, tieši tev atgādinu, ka a, ļoti priecāšos, ja tu uzrakstīsi a, savas domas par cilvēku atvērtību uz Dievu, kā tas notiek, a, ka cilvēks atveras uz Dievu, kā, kādi ir bijuši tavi meklējumi, kāda ir bijusi tava pieredze, a, Un tad tu vari uzrakstīt īziņu uz studiju 266 77 272 vai piezvanīt 67 969 131, bet šajā mirklī mēs paklausīsimies dziesmu un pēc mirkļa atgriezīsimies studijām. Thank you. Ir 14,33 minūtes. E, tu klausies Radio Marija, un šis ir rādījums vienkārši un mierīgi. Šeit studijā esmu es, Māsa Meinarda. Un e, šodien mēs e, mēģinām pārdomāt par cilvēka atvērtību uz Dievu, ko tas īsti nozīmē, kā tas izpaužās, Jā, un kā tas e, izskatās mūsu dzīvē, es ļoti ceru, vai ir izskatījies mūsu dzīvē, es ļoti ceru vēl sagaidīt e, klausītāju arī tavu ziņu vai telefonu zvanu, e, un tādai iedvesmai es gribētu nolasīt viena mm, klausītāja domu, domas par eh, šo te Dieva atvērtību, eh, par cilvēka atvērtību uz Dievu. Eh, <laughs> man jau drusciņi sāk mēl miržģīties, es atvainojos, bet tu klausītāji, tā, tā, tā kā es jau teicu, tu esi gaid, tavas domas, tava pieredze, tavas, tava dalīšanās arī ļoti gaidīt, jo kā mēs pirms mirkļa dzirdējām, tad otra cilvēka liecība arī ir ļoti būtiska, lai es vai vēl kāds cits man līdzās eh, varētu eh, atklāt Dievu, varētu viņu eh, piedzīvot tā, lai nekad negribētu viņu pazaudēt. Un šī minētā liecība, jeb tāds mm, cilvēka atbilde mm, uz jautājumu par mūsu atvērtību uz Dievu ir sekojoša. Es salīdzinu šo cilvēku atvērtību uz Dievu ar galdu, uz kura var uzklāt baltu galdautu. Taču galdauts mēdz būt balts un glūts, raibi rūtēns ar rakstiem, vai saburzīts, vai gandrīz izdilis, taču rūpīgi salāpīts. Un tādu es iedomājos arī šo atvērtību. Kād, kāds galdauts, tāda atvērtība. <laughs> Ļoti skaists salīdzinājums, vai ne? Un tas pēdējais teikums, tomēr dievam ir spēja salikt lietas uz tā, un tik daudz, cik tajā brīdī cilvēkam nepieciešams. Nu, man liekas, ka tā ir tāda avildes terēzes cienīga, <laughs> cienīga salīdzinājums, iztēle <laughs> patiesībā. Uh, fantastiski iedomāties šo cilvēku atvērtību uh, uz Dievu, uh, salīdzināt ar galdautu. Ne? Un tāpat kā galdauti ir ļoti dažādi, viņi var būt ļoti dažādi, ka tieši tāpat arī šī mūsu atvērtība uz Dievu var būt ļoti dažāda. Un, nu jā, es te no savas puses gribētu piebilst, ka tā jau arī ir, ka patiesībā no tā, cik tad es esmu atvērts, <laughs> jau ir atkarīgs tas, cik tad Dievs man var iedot. Nē, nu, ok, viņš var iedot man arī tad, ja, ja es pat neesmu mm, gaidījis vai neesmu gatavs vai vēl tur kaut kāds, vai ne, bet, protams, ar varu viņš manā mm, realitātē, manā dzīvē iekšā nelaužas, ne, mm, Protams, ka nu, ir tāds labs eksperiments, tāds salīdzinājums, ja es Eh, nolieku uz, eh, uz paplātes, piemēram, viena burciņa, kur ir, eh, kurai ir noņemts vāciņš, otra burciņa ar, ar dibenu uz augšu, un trešo burciņu, kurai ir aizgriezts vāciņš, uh, Eh, nu, varbūt vēl kādu var uzlikt, kurai tas vāciņš pa pusē ir aizlikts, vai tur caurumiņi kaut kāda <laughs> viņā iekšā sadurti, un pēc tam lejot ūdeni, it kā uz visām vienlaikus, nu, protams, ka tajā, kas ir vaļā, tiks visvairāk iekšā, bet arī tur varbūt citās kaut kas drusku tiks, vai vismaz mitras viņas paliks, vai ne? Nu, lūk, bet gana jau ar salīdzinājumiem, bet jebkurā gadījumā klausītāji tātad tu vari rakstīt uz tāruņu numuru 26677272, tās ir ziņas un WhatsApp ziņas, vai arī zvanīt uz studiju 67969131. E, mēs palikām pirms dziesmas pie tā, ka mm, mums var palīdzēt, tad, kad no mums ir nepieciešama uh, mums ir jāiegulda e, prāta piepūle, taisna grība, un ka mums var palīdzēt arī citu cilvēku liecības dieva iepazīšanā. Un e, tād, ja mēs runājam tālāk, e, tad par šo dieva iepazīšanu ir tādas, ir tādas divas, divi ceļi, divas ļoti spēcīgas zīmes, kuras dievs mums ir nolicis šeit uz zemes, un viena no tām ir tā, ko es <laughs> jau pieminēju pašā pašā raidījuma sākumā, viena no tām ir pasaule. Nu, piemēram, raugoties šodienas skaistajā saules spēlē, krāsēnajās koku lapās, es kamēr nonācu līdz radio no Maskavas forštats, izgāju cauri centram un, un arī šeit pārdaugavā skatījos uz tiem kokiem, tas ir kaut kas fantastisks, nu, vismaz Rīgā šobrīd ir, šodien ir ārkārtīgi skaista uh, silta rudens diena. Un, uh, Nu, man kā, nu, es neesmu kristieti no bērnības, bet jau drusciņ, <laughs> drusciņ tas stāsts man ir, jau man liekas jocīgi, kā cilvēks skatoties uz šo skaistumu, var sev neuzdot jautājumu, no kurienes tas ir. Eh, man pat eh, visbiežāk tādās situācijās gribas citēt Svēto Augustīnu, kurš saka, par, eh, kurš saka ka, kas gan ir tas skaistais, kas ir visu šo skaistumu radījis. Ne? Tad cik, cik skaistam ir jābūt Dievam, jā, pasaule mums ir tik skaista, kā mēs to varam ieraudzīt sev apkārt. Ne? Tātad pasaule – ir eh, viens no tādiem eh, ceļiem, pasaules skaistums, pasaules sakārtotība, pasaules eh, harmonija, mm, iekams <laughs> cilvēks nav iejaucies tajā harmonijā. Jā, mums ir kāds zvanītājs, tūlīt mēģināsim, cerēsim, ka tas nebūs skursteņas lauķis. Lūdzu! Lai to slavēts Jēzus Kristus. <laughs> Mūžīgi mūžos. Jūs uz no, nu, radio es, zvanat, jā. <laughs> jā, radio, protams, zvanu. Es jokojos, jo, <laughs> es jokojos, jo pagājušo un... reizi mums meklēja trīs reizes kursteņas lauķi. es sapratu joku, jā. jā. jā es tā dzeru gafiju un domāju, nu, tā atvērtība uz Dievu, ja, mm -hmm. kā lai to saka, kurš kuru atrod pirmais, ja. Ah, mm -hmm. nu, nu, es gribu tikai pateikt, mm, tā atcerējos pārspēc gadiem cauri. Mm -hmm. Tagad ir laiks pārdomāt un, nu, laikam tā pirmā, pirmā reizīte bija, ka man bija seši gadi. Tas oh. bija padomi gados, Jā. protams. Mm -hmm. Nē, nu, protams, man vecāki ticīgi bija un lūdzās un tā, mm -hmm. bet, nu, bija tāds mm, eh, gadījums, kad <clears throat> es arī biju slima mājās, gulēju yeah. slimiņa un, un, un tētis, tētis bija darbā un mamīte bija slimnīcā. Nu, kā mhm. jau bērnam, nu, ziniet, nu, visādas domas mhm. pietrūks tēta un mammas un, un, nu un kas tur var notikt un mamma varbūt var neatgriezties no nu slimnīcas un, un mhm. dikti, dikti bēdīgi, dikti skumji. Nu, lūk, un tad, un tad mm, mājās mums bija kā šodien atceros pēdējo vakariņu svētbildīte, mm. tāda paliela. Mm -hmm. Un kas tad man uzrunāja? Nu, laikam Dievs man pieskārās, kad es paņēmu šo svētbildīti, mm -hmm. un kā mācēdama, protams, ne jau tēvs mūs, ne jau es esmu veicināta, toreiz es mācēju. Vienkārši paņēmu to svētbildīti priekšā, turēju mm -hmm. un saviem vārdiem lūdzu, Dievs, ja tu esi un, un tu noteikti esi, nu, apmēram mm -hmm. tā, nu, mm -hmm. tu mhm. taču palīdzēsi manai mamītē, viņa mm -hmm. atgriezīsies un viss būs labi. Mm -hmm. Jā, protams, arī viss beidzās labi. Mm -hmm. Un, lūk, tas bija tāds pirmais, pirmais pieskāriens. Jā. Ļoti skaista liecība bija. Tiešām sirsnīgs paldies. Jo, jā. man liekas, ka tādas bērnības atmiņas, viņas ir tādas nu, patiešām ļoti spilgtas un ļoti nu, neviltotas patiesībā. Tāpēc, ka mēs jā. pieaugušie jau <laughs> sākam kaut ko tur eh, pa savām tur ķīķerēt un domāt, kas tur jā, un ko tur vai ne. No sirds, un tas bija uz visu mūžu. Un tad es jā. jūtu, ka Dievs tiešām man, man bija ļoti pieskāries un, uh mhm, -huh. un, un, un, un uh -huh. iet cauri visam mūžam, kā saka, blakus, blakus. Es pilnīgi vajadzīgi jūt viņa klātbūtni. Pateicība Dievam. Un jums paldies, ka piezvanījāt. Vai tiešām jā. sirsnīgs paldies. Jā, paldies. Lai jums jauka diena. Jā, paldies. Ar Dievu. Paldies ar Dievu. Ar Dievu. Paldies Vijai par zvanu un par šo tādu skaisto uh, atmiņu stāstu un liecību, patiesībā uh, tādu liecību no viņas bērnības. Un tā kā es jau teicu arī uh, šajā te sarunā ar Viju, man liekas, ka patiešām tās uh, bērnības atmiņas ir ārkārtīgi, uh, ārkārtīgi tādas, nu, patiesas, tāpēc, ka mēs jau pieauguši, pieaugušā vecumā daudz ko sākam, uh, nu, par daudz <laughs> domāt un, un izdomāt un pārliecināt sevi sevi, ka tas laikam nebija tā, vai ne? E, man ir līdzīga pieredze no, no bērnības, kad es kādā vasaras vakarā, <laughs> nu, burtiski tiešām kliedz uz debesīm jautāju, nu, kur tad tu Dievs esi? Nu, un e, man nebija nekādas e, tādas sataustāmas pieredzes un <laughs> nekādas balses es arī nedzirdēju, bet tā, nu, tāda, sajūtu līmeņa pieredze, e, kur es toreiz nepratu nosaukt vārdā kā nekristīts un nekristītā ģime, e, tādā nekristīga atmosfēra audzis bērns, es toreiz nesapratu, šobrīd es saprotu, ka tas bija tāds ļoti konkrēts, ļoti reāls dievu pieskāriens, viņa liecība par savu klātbūtni. Ne? Nu, un tā kā es jau Eh, sācēju pirms šī eh, telefona zvana, tad arī eh, pasaule, kas ir ap mums, šīs pasaules skaistums, mums liecina par Dievu, ja tikai mēs to gribam ieraudzīt. Nu jā, un te, protams, uzreiz ir jautājums, vai es ļauju savam prātam tajā mm, ņemt dalību, pi, piedalīties. Es vienmēr visu slamāju, kad ņemt var lietas, un tagad pati <laughs> pateicu, ka ņemt dalību, piedalīties. Svētais Pāvils vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā no 19. līdz 20. Eh, pantam. Starp citu, vispār Pāvila vēstules pirmā nodaļa ir eh, meditācijas vērta, ja kāds nav to lasījis, tā dziļāk ir vērts to izdarīt. Tātad, eh, romiešiem 1, 19, 20. Jo tas, ko par Dievu var uzzināt, ir atklāts viņu, tātad mūsu cilvēku vidū, jo Dievs pats to atklāja. Un tas, kas viņā ir neredzams, viņa mūžīgais spēks un dievišķība kopš pasaules radīšana, radīšanas ir ar prātu skaidri saskatāms viņa darbos. Tie, kur negrib lasīt katehismu, <laughs> vēsto romiešiem saka tieši to pašu. Kā e, dieva spēks, dievišķība kopš pasaules radīšanas ir ar prātu skaidri saskatām viņa darbos. Man liekas, ka te atkal ir tā, ka, nu, ko te vēl piebilst pie šī, vai ne? Vēsture romiešiem ļoti skaidri pasaka, ja tu tiešām Dievu gribi meklēt, tad pirmais jau, e, kur tu viņu var atrast, kur tu viņu var piedzīvot, tā ir daba, kas tev ir apkārt. Un tas neko nemaksā, tas neko no tevis neprasa. Vienkārši pajautā, kāpēc, kāpēc tā daba ir tik sakārtot pati sevi. <laughs> Aizbrauc uz kādu dabas parku un paskaties, kas notiek mežos, piemēram, kā viņi paši sevi ir spējīgi atjaunot, ja cilvēks tur nejaucās iekšā tajā visā realitātē. Ne? Un savukārt otrs tāds ļoti skaidrs ceļš, kas ved pie Dieva pazīšanas, ir pats cilvēks – Eh, katehisms 33. Eh, punktā eh, saka ar savu atvērtību uz patiesību un skaistumu, ar sava morālā labuma izjūtu, ar savu brīvību un sirdsapziņas balsi, ar savām ilgām pēc bezgalīgā un svētlaimes, cilvēks jautā par Dieva eksistenci. Visā viņš saskata savas garīgās dvēseles zīmes. Tā kā mūžības dīgļi, kurus viņš sevī nes, nav reducējami tikai uz matēriju, viņa dvēseles izcelsme var būt vienīgi dievā. Man liekas, ka es eh, ar nolūku nolasēju šo, šo 33. Eh, pantu no katehisma visu, mm, punktu, es atvainojos, nevis pantu, punktu, tāpēc, ka man liekas, ka te ir jau viss tik skaidri pateikts, eh, ka tur īpaši nav ko komentēt, uh, Vienīgais, ko man gribētu šeit piebilst, ir tas, ka ir nu, šādus nopietnus tekstus lasot, ir vērts tiešām nekrist nesātībā un neskriet uz priekšu, bet lasīt ļoti lēnām, pārdomājot un patiešām pa mazam, pa mazam gabaliņam jo kaut vai šis viens 33. punkts mums pasaka jau tik daudz par, par cilvēku un par to, kā sevis paša iepazīšana mums var palīdzēt iepazīt arī Dievu, ka tāpat nav vairs īpaši ko tālāk tur domāt, vai ne? Ja vienkārši jāpajautā sev, kāpēc es nevēlos to pieņemt, ja es nevēlos pieņemt, vai ne? Vai arī kāpēc man ir tik grūti to pieņemt, tad kur ir problēma? Tajā, ka mm, es nenāku no Dieva, vai arī tajā, ka man ir, e, nu, kaut kādas tur bijušas e, mm, sarežģītas attiecības, piemēram, tur ģimenē, vai bijuši kaut kāda negatīva pieredze saistībā ar ticību un baznīcu vai vēl kaut kas, ja? Tur viss kaut kas var būt, visādie iemesli var būt. Lūk, tātad pasaule un cilvēks apliecina mums, ka mēs paši par sevi nesam ne pirmsākumi, ne mērķi, ka mēs esam līdzdalīgi tajā esmē, kas pastāv pat par sevi. Esam līdzdalīgi Dievā. Tas atkal ir tāds teikums, tā ir tāda doma, kas patiesībā liek vispār apklust tā noslēpuma priekšā. Eh, mēs patiešām eh, dzīvojam, kustamies un <laughs> esam Dievā arī <laughs> tagad, šajā mirklī, kad tu klausītāji klausies, kad es šeit sēžu studijā, viņš ir ar mani, ar tevi visā savā bagātībā klātesošs. Šeit un tagad. Jautājums, protams, vai es esmu klātesošs šeit un tagad, bet nu, tas jau ir, tas jau ir uh, cits uh, jautājums un pilnīgi uh, cita tēma. Ne? Uh, E, kas ir būtiski tātad no tā, ko mēs šodien esam pateikuši? Viss ir būtiski, <laughs> bet ļoti svarīgi būtu sev atgādināt, tātad, ka mums uh, ir dotas spējas, pateicoties kurām mēs varam atklāt, ka Dievs ir un ka es varu veidot ar viņu attiecības. E, es varu e, ne tikai veidot šīs attiecības, bet ietajās attiecībās ar vien dziļāk. Ne? es, kurš nesmu pats no sevis, es, kurš nesmu pats ienācis pasaulē, es esmu saņēmis šo dāvanu būt šeit, šajā pasaulē, eh, šajā realitātē, šajā konkrētajā laikmetā, eh, starp šiem konkrētajiem cilvēkiem, starp kuriem es eh, dzīvoju, strādāju, mm, ar kuriem es satiekos. Ne? Vienlaikus, protams, ir jāsaprot, ka mm, katrs laikmets, mm, kurā mēs dzīvojam, un, piemēram, šis mūsu laikmets, var, protams, nest līdzi kaut kādas uh, grūtības, mm, nu, un uh, <laughs> man uzreiz gribētos tiešām piebilst, ka šis laikmets, kurā mēs dzīvojam, viņš patiešām, nu, nav no tiem vieglākajiem, kaut vai uh, tās informācijas pārbagātības dēļ, dažādu ļoti pārliecinošu mācību dēļ, Tādēļ, ka, nu, diemžēl, mēs ļoti bieži neesam mācīti e, vai paši neesam gribējuši mācīties kritiski domāt, e, izvērtēt informāciju un tā tālāk un tā tālāk. Un, e, lai cik tas nebūtu dīvaini, šīs lietas attiecās arī uz mūsu garīgo dzīvi, uz mūsu attiecībām ar Dievu uz to, kā mēs viņu meklējam un uh, cik mēs ieguldam tā sava tāda um, nu, eh, spēka, savas gribas piepūles tajā, lai patiešām viņu meklētu. Tas ir tāds ļoti būtisks jautājums. Eh, es te vēlreiz atgādināšu, ka um, tā tad mēs skatījāmies mm, katehismā 29. punktā, ka ir ehm, šie dievu meklējumi pieprasa no manis prātu piepūli, eh, taisnu gribas spēju un arī šo citu cilvēku liecību. Un es tagad vēlreiz atgriežos pie šīs te a, prāta piepūles, ka tas ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs patiešām a, no savas puses m, mm, ieguldītu to darbu, lai mēs piepūlētos un nu, <laughs> negaidītu uz debesu mandelēm. <laughs> Protams, ka, ja Dievs vēlās, viņš var mūs apdāvināt, viņš eh, spēj mums dot eh, to, kas mums ir vajadzīgs mums neizskaidrojumā veidā, bet vienlaiks tomēr eh, nu, tādam darbam no mūsu puses pilnīgi noteikti arī ir, ir jābūt, un, un citādāk nemaz tas nevar būt. Tādā kopsavilkumā par šodien, tātad kopējā tēma mums bija cilvēka atvērtība uz Dievu. Uh, pēc savas dabas un aicinājuma mēs esam reliģiskas būtnes, mēs nākam no Dieva un esam ceļā pie viņa. Tikai tagad jautājums, protams, uzreiz ir tāds, e, ko es daru, lai atklātu, ko nozīmē šī mana nākšana no Dieva un šis ceļš pie viņa, uh, Eh, pēc tam eh, nākamā lieta, kas ir svarīga, ka manas eh, esamības iemesls ir tieši tāds, lai es ieietu šajās attiecībās ar Dievu. Tādā ne tikai attiecībās, bet tāds ļoti skaists vārds, kas ir komunija. Vienotība, pilnīga vienotība ar Dievu tie, kas ir <laughs> klausījušies pagājušās sezonas rādījums, mēs runājot par svēto komuniju, runājām, cik būtiski, būtisks ir šis mirklis, kad mēs baznīcā ejam pie Dievgalda, jo tā ir vienošanās ar pašu Dievu. Ne? Bet te es vēlreiz šajā konkrētajā situācijā gribu, um, ja, ja pie šīs tēmas atgādināt, ka šī vienotība ar Dievu, tā fiziskā komunijas pieņemšana, tas ir tas mirklis, kad es esmu baznīcā, kad es eh, pieņemu Jēzu maizes zīmē. Bet šajās attiecībās, komunijas attiecībās ar viņu, es esmu visu laiku, visas dienas garumā, visas nakts garumā, visas dzīves garumā. Un uh, lielā mērā arī no manis ir atkarīgs, uh, vai es gribēšu iet dziļāk šajā vienotībā, šajās vienotības attiecībās ar Dievu. Šajā mirklī ir 14.54. Mīļie, dārgie klausītāji, es ļoti priecājos par katru, kurš šodien klausījās. Es uh, slavē Dievu par to, ko viņš eh, grib izdarīt jūsu sirdīs, eh, pateicos par tiem viņa pieskārieniem tev, klausītāji, šodien šī rādījuma laikā. Eh, pateicos Vijai par telefona zvanu, un šodien es no jums jau atvadīšos. Protams, ka es aicinu jūs pēc pāris minūtēm uz Dievu žāsardības kronīša lūkšanu, bet savukārt šajā te rādījumā vienkārši un mierīgi mēs ar jums tiksimies pēc nedēļas. Lai jums jauka pēcpusdiena un patiešām lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Dievs ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. gadsimta mīstīķa Avils Terēze, it visā, kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzējumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, Māsa Meinārda. Vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. iemācī klusumu dzirdēt, lai vārdi dzimtu patiesi. está.